Այսօր փետրվարի 14-ն է, տարվա 45-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1829 թվականի հենց այսօրը տեղի ունեցավ Օտարերկրուհի օպերայի առաջնախաղը Միլանում։ 1959-ի փետրվարի 14-ին Օրեգոնը դարձավ Միացյալ Նահանգների 33-րդ նահանգը, 1912 թվականի այսօրը Արիզոնան դարձավ Միացյալ Նահանգների 48-րդ նահանգը։ 1929 թվականի այսօրը Միացյալ Նահանգների Չիկագո քաղաքում խոշոր բախում տեղ ունեցավ Ալ Կապոնեի եւ Գերմանա-Իռլանդական գանգստերների միջև։ 1944 թվականի այսօրը տեղի ունեցավ Դավիթ Բեկ ֆիլմի պրեմիերա Մոսկվայում։ 1949 թվականի փետրվարի 14-ին Իսրայելի ազգային ժողովում Քնեսեթում տեղի ունեցավ առաջին նիստը։ 2003 թվականի հենց այս օրը սատկեց աշխարհում առաջին կլոնավորված կատնասունը՝ Դոլի ոչխարը։ 2005 թվականի այսօրը ստեղծվեց YouTube ինտերնետային վիդեոնախագծային կայքը։ YouTube անգլերեն you, դու եւ tube ալի։ Տեսանախագծային կայք է համացանցում, որի օգտատերերը եւ այցելուները կարող են հրապարակել, դիտել տեսանյութեր եւ կիսվել դրանցով։ YouTube-ի գրասենյակը գտնվում է San Bruno-յում եւ ստեղծվել է 2005 թվականի փետրվարին։ 2006 թվականի նոյեմբերի 13-ին YouTube-ը 1.6 միլիարդ դոլարով գնվել է Google-ի կողմից։ Չգրանցված այցելունները ոչ օգտատերերը կարող են դիտել կայքի տեսահոլովակների մեծ մասը։ Գրանցված մասնակիցները կարող են շատ ավելի մեծ քանակի տեսանյութեր դիտել, այդ թվում 18 տարեկան եւ բարձր տարիքի համար թույլատրելի տեսանյութեր։ Ըստ 2006 թվականի հուլիսի վիճակագրական տվյալների օրական դիտվել է 100 միլիոն տեսանյութ եւ վերբեռնվել 65000-ը։ YouTube-ում օրական ընդհանուր առմամբ դիտվում է 140 միլիոն տեսանյութ։ 2020 թվականի մայիսին YouTube-ն ունեցել է 41.9 միլիոն ալիք եւ ընդհանուր առմամբ 5 միլիարդ տեսանյութ։ Հարկավոր կլինի ավելի քան 1000 տարի, որ เป զի հնարավոր լինի դիտել YouTube-ի բոլոր հոլովակները։ Այսօրը ծնվել են 1602 թվականին իտալացի երկհան եւ երկեհոնահար Ֆրանչեսկո Կավալին։ 1882 թվականի հենց այսօրն է ծնվել հայ գրող Հայկանուշ Մարքը։ 1909 թվականին հայ գրականագետ, հատերագետ, գրող եւ բարարանագիր Գառնիկ Ստեփանյանը 1925 թվականի փետրվարի 14-ին է ծնվել հայ լեզվաբան Սերգեյ Աբ รา համյանը։ Սերգեյ Աբ รา համյանի հիմնական աշխատությունները վերաբերում են արդի հայերենի կառուցվածքին, ոճաբանությանը, բառարանագրությանը, լեզվի ուսումնասիրման մեթոդաբանությանը, ինչպես նաև հայերենի կանոնակարգմանը, լեզվաշինությանը, լեզվաքաղաքականության, լեզվի ուսուցման հիմնահարցերին։ Նա զբաղվել է ժամանակակից գրական հայերենի կառուցվածքի նկարագրության, նրա պատմության ու ավանդման մեթոդիկայի, ինչպես եւ խոսքի մշակույթի բարձրացման հարցերով։ Սերգեյ Աբ รา համյանը կատարել է բարանանագրական աշխատանք։ Արժեքավոր ներդրում ունի հատկապես հայերենի խոսքի մասերի գիտական քննության, շարահյուսության առանցքային խնդիրների մշակման, դասագրքերի պատրաստման բնագավառներում։ Գրել է գիտամեթոդական բնույթի բազմաթիվ հոդվածներ։ 1946 թվականի հենց այսօրն է ծնվել ֆլամանդացի հայտնի դերասան Յան Դեգլեյրը։ 1953 թվականին կինոյի եւ թատրոնի հայ դերասան Բեմադրիչ Աշոտ Ադամյանը։ 1958-ի հենց այսօրն է ծնվել Արցախյան ազատամարտի հերոս Վլադիմիր Բալայանը։ 1958 թվականին հայ շախմատիստ համաշխարհային օլիմպիադայի հաղթող Սմբատ Լպուտյանը։ 1959 թվականի այսօրն է ծնվել ամերիկյան օպերան երգչուհի Ռենե Ֆլեմինգը։ 1961 թվականին դերասան Հրաչյա Հարությունյանը։ 1970 թվականի փետրվարի 14-ին է ծնվել բրիտանացի դերասան Սայմոն Պեգը։ 1971 թվականին ռումինացի նախկին բասկետբոլիստ Գեորգե Մուրեշանը։ Այսօրը տոնում են։ Կաթոլիկ եկեղեցին այսօր տոնում է Սուրբ Վալենտինի օրը։ Սուրբ Վալենտինի օր կամ բոլոր սիրահարների օր, տոն, որը փետրվարի 14-ին նշում են աշխարի բոլոր կաթոլիկները։ Այն առաջին անգամ տոնացույցում մցրել է Հելասիուս առաջին Հռոմի Պապը 496 թվականին։ Ներկայումս տոնը նշում են աշխարի մոտ 100 երկրում, հիմնականում արևմուտքի երկրներում։ Այն համարվում է աշխատանքային օր բոլոր երկրների համար։ Այսօր փետրվարի 14-ն է, տարվա վարտի մնաց 320 օր։